Nije nas stvorio bez svrhe i cilja, kao što i sam Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajetima o tome govori. Pa između ostalih kaže u suri Al-Mu'minun Efa hasibtum annama halaknakum abetha wa annakum ilajna la torđaun Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je sve ljude, bez izuzetka, sve ljude, bez izuzetka radi veličanstvenog i uzvišenog cilja, o kome također govori na mnogo mjesta u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu, pa kaže u suri Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا onaj koji je dao smrt i život, Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio smrt i život, zašto? Da bi iskušao vas koji će od vas bolje, ljepše postupati. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hud, وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا On, Allah subhanahu wa ta'ala, je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio, a njegov arš je tada bio iznad vode, da bi vas iskušao koji će od vas bolje, ljepše postupati. I prejasno je rekao u suri Al-Dhariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ I nisam stvorio džinne, sve džinne i sve, sve ljude ni zbog čeg drugog osim da mi čine ibadet, osim da me obožavaju. Dakle, mudrost Allahovog stvaranja ljudi jeste njihov ispit i provjera na ovom svijetu, Dunjaluku, kako bi onoga koji je vjerovao i dobra dijela činio, nagradio dobrim, a onoga koji je bio neposlušan, koji je bio nemaran i od Allahove subhanahu wa ta'ala knjige glavu okretao prema Allahovim naredbama i zabranama nemaran bio, njega kaznio žestokom kaznom na drugom, na drugom svijetu. Zbog tog uzvišenog cilja, zbog te mudrosti, Allah subhanahu wa ta'ala je slao ljudima svoje poslanike, tako da nema ni jednog naroda ni jedne skupine ljudi, a da im Allah subhanahu wa ta'ala nije poslao svoga poslanika, koji je te iste ljude kojima bi bio poslan upućivao na dobro i odvraćao od zla. Usmjeravao ih na pravi put koji jedino vodi do Allahovog zadovoljstva. Pa Allah subhanahu wa ta'ala također u svojoj plemintoj knjizi o tome govori na mnogim mjestima. Pa kaže u suri Nahl وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا en i'budu Allahe vođtanibu tagut. Mi smo svakom narodu, sve jednoj skupini ljudi poslanika poslali, koji su govorili Allaha obožavajte, a taguta se klonite. Rekao je u suri Fatir, Inna arsalnake bil haqqi bashiran wa nadhira, wa im min ummetin illa hala fiha nadhir. Mi smo te, o Muhammede, poslali s istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ, a nije bilo ni jednog naroda, ama baš ni jednog naroda, da mu nije došao onaj koji opominje. Također rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun Thumme arsalna rusulena tetra Zatim smo poslanike jedne za drugim slali i brojni drugi kuranski ajeti koji govore o ovome. Tako su poslanici alaihimu salatu ve selam bili veza između ljudi i njihovog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Dostavljali i pojašnjavali ljudima Allahove naredbe, upućivali ih na dobro ovog, a i drugog budućeg svijeta. Uzvišeni Allah na kraju te karavane poslanika – poslao je poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Učinio ga zadnjim poslanikom, pečatom svih poslanika i vjerovjesnika. Poslao ga je cijelom čovječanstvu, svim ljudima koji će doći nakon njega. Upotpunio je vjeru njegovu vjeru poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam i njegovog ummeta objavio mu knjigu u vremenu kada se uveliko zagubile, zapostavile i iskrivile prijašnje poslanice, kada se nevjerstvo uveliko proširilo, kada su kipovi obožavani, obožavana vatra, sunce, mjesec i druga lažna božanstva. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala putem poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam ponizio nevjernike i mušrike, uspostavio nad njima i nad svim ljudima dokaz da je jedino Allah subhanahu wa ta'ala dostojan obožavanja i u isto vrijeme dostavio ljudima vjeru kojom je jedino on subhane zadovoljan. Poslao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam i svoje milosti i svoje blagodati prema ljudima za čovječanstvo i doista nema veće blagodati koju uživamo od te blagodati. Nema veće blagodati koju muslimani uživaju od toga što pripadaju ummetu Muhammeda alaihi salatu wasalam. Pa govoreći o ovoj neizmjerno velikoj blagodati, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u svojoj knjizi u suri Al-Anbiya وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa rahmetem lil alemin. A nismo te, o Muhammede, poslali osim kao milost svjetovima. Poslali smo te kao milost svjetovima. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasula min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله je vjernik Allah je vjernike milošću svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj, očitoj zabludi. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم došao vam je poslanik došao vam je poslanik jedan od vas, teško mu je što na muke udarate. Teško mu je što vas nalaze muke. Jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. I upravo, draga braće muslimani i sestre muslimanke, zbog ove neizmjerno velike blagodati prema nama, prema ljudima, Allah subhanahu wa ta'ala i propisao ljudima, obavezao je ljude određenim obavezama prema poslaniku Muhammedu Mustafi alihi salatu wasalam. Neka od tih prava i obaveza tiču se same ličnosti Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, dok neka od njih tiču se poslanice s kojom ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao, risale s kojom ga je Allah subhane poslao. Sva ta prava općenito predstavljaju drugi temelj vjere Islama ili jedan od temelja vjere Islama, to jest jedan od sastavnih dijelova kelime i šehadeta. Sa jedan od sastavnih dijelova kelime i šehadeta bez kojeg čovjek nikada i nikada i nikada ne može biti vjernik. Zbog toga na svakom insanu, na svakom muslimanu i muslimanki koji žele da budu vjernici na Dunjaluku, Allahovi pokorni robovi na Dunjaluku, i da postignu Allahovo zadovoljstvo na ahiretu, moraju izgovoriti ovaj šehadet i obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala svim onim na što ih taj šehadet obavezuje. Bilo od objeđenja, dijela i riječi. Ono što žalosti vjernika, jeste da danas većina muslimana ne poznaje svoje obaveze prema Allahom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam i poslanici objavi s kojom je došao. Pa tako muslimani ili su manjkavi kada je u pitanju Allahov poslanik alaihi salatu wasalam njegova prava, naše obaveze prema njemu ili su muslimani manjkavi, ne ispunjavaju ih i ne pre, ili ne praktikuju u potpunosti ili sami od sebe ili sami od sebe, sebi propisuju određene obaveze prema poslaniku, alaihi salatu wasalam, smatrajući da je u tome hajr, smatrajući da je to lijepo djelo, da je to lijep postupak, da je to lijepo obhođenje prema poslaniku, alaihi salatu wasalam, a naprotiv. Naprotiv, to nije ništa drugo do otežavanja sebi vjeri. To nije ništa drugo do otežavanja sebi vjere i uvođenje novih stvari u vjeri, uvođenje novih stvari u vjeri, koje Allah subhanahu wa ta'ala sigurno neće primiti, niti nagraditi za njih, naprotiv, može samo kazniti. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi prejasno kaže i poručuje svima nama قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَ Reci, hoćete li da vam kažemo čija dijela nikako neće priznata, prihvaćena, primljena biti, čiji će se trud u životu na ovom svijetu poništiti, biti uzaludan, a koji su mislili da je dobro ono što radi. Trudili se, radili, smatrali da je to dobro, međutim na kraju to će biti poništeno. Dobro vam je poznat komentar početka sure El-Gashije. Hel etake hadithu El-Gashije. وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة تصلى نارا حامية Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji, kada će se neka lica potištena, preplašena, premorena, napaćena, na dunjaluku se umarala, na kraju u vatri užarenoj pržiti. Oni koji su se umarali, radili, međutim, nisu radili onako kako je to radio Allahov poslanik Muhammed alihi salatu, alihi salatu wasalam. Budući da su ova prava usko vezana za našu vjeru, za naš ishod i na Dunjaluku i na Ahiretu, usko vezana za naša djela, da li će biti primljena ili ne, jer da bi djelo bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, moraju se pri njemu ispuniti dva šarta, dva uvjeta uslova. Prvi je ihlas, da djelo bude učinjeno samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, a drugi je el mutaba, odnosno slijedjenje Allahovog poslanika alihi salatu vesselam to jest da djelo bude učinjeno onako kako ga je činio i sam Allahov poslanik alihi salatu vesselam Pa počevši od toga, sa Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, moleći njega uzvišenog za podršku i pomoć, ako Bog da, u ovim našim predavanjima, dakle ovim predavanjima, obradićemo i pojasniti ova prava koja se odnose kako na Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i njegovu ličnost, tako i na poslanicu objavu s kojom je on alihi salatu wasalam došao. Obradit ćemo, inšallahu ta'ala, ova prava i pojasniti ishodno kuranskim i hadijskim tekstovima koji govore o tome. Također tekstovima prvih generacija i učenjaka koji su ih slijedili u dobru, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da se ovim izlaganjem i pojašnjenjem ovih prava Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kod njegovog ummeta u svjetlu Kur'ana i sunneta poduči onaj koji ih do sada nije poznavao. Da se podsjeti onaj koji ih je zaboravio i da se opomene i uzme pouku onaj koji je sam od sebe sebi i drugima propisivao i određivao pojedine obaveze prema Allahom poslaniku alihi salatu wasalam o kojima, o kojima uzvišeni Allah nije objavio nikakav sultan, nikakav dokaz. Pa ga subhanahu wa ta'ala molim za podršku i pomoć, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi ispravnim pridržavanjem za sunnet njegova poslanika Muhammeda alihi salatu sam za ispravno slijedje njegove upute i molim ga subhanahu wa ta'ala da Kur'anom i sunnetom proširi naša prsa i osvijetli naša srca, doista je onda režljivi plemenit i doista je kadar da učini ono što god hoće. Dakle, U ovim našim predavanjima, molim malo za strpljenje ako možete, govorit ćemo o pravima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kod njegovog ummeta u svjetlu Kur'ana i sunneta. Pa govor o ovoj temi, dakle vama kao da imate dakle, na raspolaganju da znate o čemu će se govoriti, kada se najavi predavanje da odlučite hoćete li slušati ili ne. Govor o ovoj temi biće podijeljen na četiri velika poglavlja. Na četiri velika poglavlja. Pa prvo poglavlje, ako Bog da, u njemu će biti govora o obaveznosti vjerovanja u Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, obaveznosti pokoravanja njemu i slijedjenja njegovog sunneta. Pod ovim, pod ovim poglavljem ovoj velikoj temi Biće riječi o definiciji imana, definiciji vjerovanja, značenju šehadeta enne Muhammeden Rasulullah. Kada kažemo ašhedu enne Muhammeden Rasulullah, šta to zahtjeva od nas? Šta to znači i zahtjeva od nas? Zatim obaveznost vjerovanja u vjerovjesništvo i poslanstvo Muhammeda alaihi salatu wasalam. Obaveznost vjerovanja u sveobuhvatnost poslanice Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, da je ona do sudnjeg dana važeća obaveznost vjerovanja da je Muhammed alihi salatu wasalam pečat svih vjerovjesnika i poslanika. Poslije njega, posle njega nema drugih vjerovjesnika i poslanika. Obaveznost vjerovanja da je Allahu poslanika alihi salatu wasalam u potpunosti, u potpunosti dostavio i pojasnio poslanicu u tančine, poslanicu s kojom ga je poslao Allah dželle dželalu. Govorit ćemo ako Bog da obaveznosti vjerovanja u bezgriješnost Allahovog poslanika alihi salatu wasalam obaveznosti pokoravanja Allahovom poslaniku alihi salacom, slijedjenju njegovog sunneta i čuvanju istog, gdje ćemo spomenuti dokaze iz Kur'ana, sunneta i džmaja konsensusa islamskih učenjaka. Zatim o pravcu ispravnih predvodnika Selefu Saliha i njihovom slijedjenju i pokoravanju Allahovom poslaniku alihi salacom i završiti ovo prvo poglavlje s opomenom i upozorenjem na neposlušnost prema Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam i propisom onoga koji se raziđe sa sunnetom Muhammeda alihi salatu selam. Zatim drugo poglavlje. U njemu ako Bog da, bit će govora općenito o obaveznosti ljubavi prema Allahom poslaniku alihi salatu selam. A pod ovim poglavljem bit će govora o ispravnom značenju mehabbeta, ljubavi i dokazima koji upućuju na njenu obaveznost. Zatim znakovima ljubavi prema Allahom poslaniku alihi salatu selam. Ha? Nije jedini znak ono što se čuje i opetuje ustima, što se čuje iz usta ovog ili onog, već postoje drugi znakovi koji su jasan dokaz iskrene, istinske ljubavi prema Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. I ovo drugo poglavlje ako Bog da, završit ćemo s blagodatima i plodovima, koristima, ljepotama ljubavi prema Allahom poslaniku alihi salatu wasalam. Treće poglavlje, U njemu će ako Bog da biti govora o obaveznosti podrške i potpomaganja Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegovog sunneta i priznavanja njemu alihi salatu wasalam, visokog položaja kod, Allaho, kod Allaha dželle dželle. A pod ovim poglavljem detaljnije bit će govora o visokom položaju Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kod Allaha. Kakvo mjesto se nalazi Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kod uzvišenog Allaha, o obaveznosti potpomaganja Allahovog poslanika, njegove poslanice, i priznanja, dakle, tog položaja koji mu dolikuje. I to sve, kako za vrijeme, je jeli, njegova života, tako i poslije njegove smrti. I, dakle, e, progovoriti nešto o salavatu i salamu na Allahov poslanika, alihi i salatom dokazima koji ukazuju na obaveznost i način, način kako se donose salavat i salam. I zadnje četvrto veliko poglavlje, u njemu će, inša Allah, inša Allah, jer svemu ovome, ako Bog da biće govor, ako nas Allah poživi i dadne nam zdravlja, jeli, o zabrani pretjerivanja po pitanju jeli, prava Allahov poslanika alihi sallam kod njegovog umeta. Pa će biti riječi o guluvu, pretjerivanju i načinu kako šerijat sprečava, suzbija pretjerivanje kada je riječ o pravima Allahov poslanika alihi sallatu wasalam. Stvarima u kojima se pretjeralo, u kojima se dakle dešava taj guluv pretjerivanja, a tiču se prava Allahov poslanika alihi sallatu wasalam. Gdje ćemo? Inša Allahu spomenti pitanje E, približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala putem Allahu poslanika alaihi sallahu sallam, jel poznati je kao tevasul, tevasul sa Allahom i poslanikom alaihi sallam, Allahu jalla jalla, traženja pomoći ili je kao od Allahu poslanika, zaklinjanje sa Allahom i poslanikom, oblježavanja rođendana Allahu poslanika alaihi sallam, to jest održavanje mevluda, gdje ćemo inša Allahu ta'ala spomenuti neke od stvari u kojima se pretjeralo, pogrdnih i ružnih stvari od kojih je i tvrdnja da sam Allahu poslanik alihi salatu wasalam prisustuje takvim svečanostima i da ga alihi salatu wasalam pojedini ahmaci jasno vide svojim očima Allahu subhanahu wa ta'ala se utječemo od svake zablude od dove koju on uzvišeni ne uslišava pokajanja koje god ne prima i znanja koje nikome ne koristi. Amin. Amin. Pa ako imate sabura, inša Allah, sabur, ako imate sabura, dakle možemo malo jeli, odpočeti s govorom, pa ako Bog da zadovoljiti se, zadovoljiti se s večerašnjim. Dakle, prvo poglavlje, koliko ste pratili, govori o obaveznosti vjerovanja u Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, obaveznosti pokoravanja njemu i slijedjenja njegovog sunneta. Gdje, dakle, trebamo reći nešto o definiciji imana i značenju šehadeta Muhammedun Rasulullah. Pa učenjaci Selefa, ispravni prethodnici, naši ispravni prethodnici, kao što spominje šehol Islam ibn Taymiyyah, ali ih rahmetullah u svome vrijednom dijelu El Aqidatu El Asfehanije, ko želi neka pogleda na 143. stranici, kaže da riječ iman, da riječ iman u arapskom jeziku dolazi sa dva značenja. Dakle, riječ iman dolazi sa dva značenja, jedno nadopunjuje drugo, a to je dakle prvo značenje etasdiq, vjerovanje i potvrda, kao što je došlo u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara. Amen ar-rasulu bima unzile ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici. Dakle, tasdiq, potvrda i el-iqrar, također je li potvrda i svjedočenje. Tasdiq je li vjerovanje i potvrda, ovdje dakle potvrda i svjedočenje. Iqrar, kao što se spomnje, je li često citirani ajet, uh, u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Yusuf, 17. ajetu, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ A ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorim. Kada su Jusufa obraća, obratili se Jakubu, alihimu salatu wasalam. Dakle, jezičko značenje e, imana jeste dakle tasdik i ikrar, vjerovanje, potvrda i svjedočenje. Što se tiče terminološkog značenja, dakle značenja imana u šerijatu, kod ispravnih prethodnika postoje brojne definicije. Kod ispravnih prethodnika Selefu Saliha postoje brojne definicije. Pa bi Selef nekada definisali iman sa riječju i dijelom. Nekada bi definisali iman sa riječju dijelom i nijetom, namjerom. Nekada bi definisali iman sa riječju, dijelom, nijetom i slijedjenjem sunneta Muhammeda alihi salatu wasalam. A nekada bi definisali iman govoreći iman je govor jezikom, ubjeđenje srcem i dijelo udovima, povećava se pokornošću i smanjuje se grijesima. Kako o svemu tome govori šehol Islam ibn Taymiyyah alihi rahmatullah u svome jeli vrijednom dijelu koje je kasnije nakon njegovog života ali skupljeno međmul fetava. Pa šehhul islam ibn Taymije kaže upitan je sehl ibn Abdillah at-Testuri alaihi rahmatullah o značenju imana, šta je to iman u šarijatu, pa je odgovorio riječ, dijelo, nijet i slijedjenje sunneta. Riječ, dijelo, nijet i slijedjenje sunneta, jer ako iman bude samo riječ, bez dijela, onda je to kufr, a ne iman. Ukoliko se iman bude sastojao iz riječi i dijela, bez nijeta, bez namjere, bez iskrenosti, onda je to nifak, licemjerstvo, a ne iman. Ukoliko se bude sastojao iz riječi, dijela i nijeta, međutim ne bude u skladu sa sunnetom, onda je to bidat, onda je to novotarija, a ne iman. Stoga je iman, riječ, dijelo, nijet i slijedjenje sunneta. Ukoliko se riječ iman spomene zasebno, pojedinačno, tada iman obuhvata sve što voli Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam, bilo da su riječi ili dijela javna ili tajna. Na ovakav način, riječ iman se spomni u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, kada kaže, Allaho poslanik alihi salatu wasalam je rekao, iman se sastoji iz 70 i nekoliko ogranaka ili 60 i nekoliko ogranaka. Najvrijedniji jesu riječi, najvrijedniji dio imana jesu riječi la ilaha illallah, a najmanji jeste skloniti prepreku s puta. Najmanji vid imana jeste da skloniš prepreku s puta, a i stid. A i stid, al-haja, stid je jedan od ogranaka imana, kako bilježe Buharija i Muslim. Dakle, u ovom hadisu riječ iman obuhvata i riječi i dijela i ubjeđenja javna ili tajna. Kada neko od vas zatraži dokaz, dokaz iz Kur'ana ili sunneta, Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, dokaz u kojem se spominje da iman obuhvata riječi i dijela i ubjeđenja, dakle, možete spomenuti ovaj hadise Buhurere radi Allahu ta'alan koji je tekako vjerodostan, bilježi ga Buhari i Muslim. Međutim, ukoliko se riječ iman spominje zajedno, na jednom mjestu sa riječju islam, tada riječ iman upućuje na tajna djela, a riječ islam na javna, spoljašnja djela. Kao što se to jasno uviđa iz hadisa Džibrila, alihi salatu wasalam, gdje je Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, nakon što ga je upitao Džibril, alihi salam, o imanu, o imanu odgovorio je, iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, posljednji dan i Allahu odredbu, odredbu dobra i zla, jeli? Dok kada je bio upitano Islamu, odgovorio je, Islam je da svjedočiš da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha subhane i da je Muhammed Allahu poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i ako budeš u mogućnosti da obaviš hač. Dakle, ukoliko se iman spomene zajedno na jednom mjestu jeli, sa e, islamom, jeli, s dijelima, kao na primjer u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala illa alladine amenu wa amilu salihat. Illa alladine amenu wa amilu salihat. Ovdje je iman spomenut zajedno sa dijelima. Dakle, u arapskom jeziku harf vav, harf vav, u arapskom jeziku harf vav ima značenje za mugajeru, lil mugajera dakle da razdvoji, da ukaže da to nije jedno te isto. Međutim, također ima značenje da izdvoji i ukaže na posebnost. Ima dakle značenje da izdvoji i ukaže na posebnost, da ukaže na posebnost onoga dakle što se kasnije spominje. Da je to zasigurno od onog prvog ali i kako posebno, na što treba posebno obratiti pažnju, ne bude li toga, neće biti ni onog prvog, kako ste me razumjeli. Pa dakle, ovdje, inna alladine amenu amilu salihat, ili illa alladine amenu amilu salihat u suri Al-Asr. Ovdje riječ iman ne označava jedno, a dijela drugo. Ne, ne. Ovdje, dakle, ovaj vav, vavu latf, nema dakle kao obično značenje za razdvajanje, nego ovdje kao što reko predstavlja atv veznik khas alel am. Dakle, spominjanje posebnog nakon općenitog. Dakle, ovdje na početku spomenut iman općenitog. Zatim se kasnije nakon općenitog spomena spominju određeni bitni detalji imana. Bitna dijela iz imana bez kojih nema imana. Ha, pa kada vam dođi, dođe Ešari Maturidi i spomene ovaj dokaz u prilog sebi naprotiv ovaj dokaz protiv njega. Koga zna dakle razumjeti? Ko zna razumjeti dakle ovaj dokaz? Dakle ovdje se spominje posebno nakon općenitog. Općenito je spomenut iman, zatim su nakon toga posebno spomenuta dijela. Da se ukaže na važnost i značaj dijela. A nema imana bez dijela. Tako dakle da ovdje riječ iman predstavlja vjerovanje, a dijela koja se poslije spomnju također su od, od vjerovanja i njihova uloga u vjerovanju je izuzetno velika. Kao što sam vam jeli približio i sura El baqare kaže Allah subhanahu wa ta'ala Men kane aduva lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa džibrile wa mikale fe inna Allahe aduva lil kafirin koje je neprijatelj Allahu i melekima, njegovim poslanicima, njegovim i džibrilu i mikailu. Nakon što je općenito spomenuo sve meleke, Općenito, posebno spominje Džibrila i Mikaila da ukaže na njihovu veliku važnost. Na njihovu veliku važnost. Pa dakle, harf, ovaj vav, ili kako se kaže vavu latf, nema dakle kao obično, nema kao obično, dakle, značenje za razlikovanje, za razdvajanje jednog od drugog, već dakle, počesto ima značenje da ukaže na, dakle, posebnost onoga što se kasnije spominje. Pa dakle, ovdje tako je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo meleka općenito, a zatim meleke Džibrila i Mikaila posebno, kako bi ukazao na njihovu vrijednost, njihov značaj, jeli između ostalih meleka, a Allah dželle dželaluhu najbolje zna dosta, dosta je za večeras ako Bog da pa kada Allah subhanahu wa ta'ala odredi da se sastanemo sljedeći put i govorimo o ovoj nama prijeko potrebnoj i prelijepoj temi, inša Allah tako će biti. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi podari vam svako dobro na dunjalku i ahiretu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama i mojim vašim roditeljima da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši način i pridržavanju za sunnet njegovog poslanika alihi salatu sam na najbolji mogući način da uputi naše porodice i našu djecu i da nas ako Bog da sve sutra sastavi zadovoljne u džennetu, u njegovom zadovoljstvu.